Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Vidolish shaji Dini da'vat ilib berish, ilohiy elchilikni yetkizish, Allohning bir va borligini isbotlash, yerlik atalmış yolg'on ilohlarning ta'sirini tugutish va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligini e'tirof qildirish asosida yangi jamiyat barpo qilish ishlari bir qo'lliq tamomlanib edi. Go'yo bir maxfiy payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning qalbiga "Sening bu dunyodagi vaqting oyoqlashay deb qoldi" degandek bir uchur yetkazildi. Bu uchurning bishorat va ishoratlari uning so'z harakatlarida ifodalanishga boshlandi. O Hijriyaning 10-yili Muaz ibn Jabal raziyallohu anhuni Yamanga bosh ma'mur qilib evatganda, "Ey Muaz, ehtimol sen o'sha yildan keyin men bilan uchrasha olmasliging mumkin. Balki mening masjidimdan va qabrimning yenidan o'tib qolasan" dedi. Muaz raziyallohu anhu bu gapni anglab, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan ayrilib qilishdan ansirab ko'z yosh qildi. Allah Taala Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamның bu il Məkkədə hər qaysı ərəb qəbili xalqları və onların vəkilləri ilə uçuruşub, ulardan özünün amanətini yetkizgənligigə, elçiligini ada qılğanlığına və millətə səmimi nəsihət qılğanlığına guvahlıq qılıb, 20 neçə il məbayində cəbr cəfasını köp tartqan dəvətin səmərisini öz gözü bilan görüb gəlişini iradə qılğancığı, o özünün bu illik katta həcigə iradə qılğanlığını cəkalat Natijada payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga haj qilish maqsadida Madinaga nurg'un odamlar jam bo'ldi. Zulqaydaning 26-kuni, ya'ni shanba kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning safar tayyorlig'i bitdi. U beshini tarab yog'landi. Ishton va ridosini kiydi. Qurbonlik to'g'isiga ansilib, peshin namozidan keyin janobga qarab yo'lga chiqdi. U asr vaqtdan burunroq Zulhulayfiyaga yetib bordi va u yerda asr namozni ikki rakat qilib qasr o'qidi ondin shu yerda qo'nib qoldi atisi atgan sahobalarga mana bugun kecha alloh tarafidan vahiy qilinib mushu muborak vadada namoz o'qigan umr va haj qilaman degan deyildi dedi u peshin namozning oldida ikrom bog'lash uchun gusl taorat oldi Ondan Ayşe raziyallahu anha onun baş ve bedellerine öz kolu bilen ihbar ve enber kıtılgan kuşbırak melhamlarını suap koydu. Xuşbıraq məlhimi onun çat saqqallarıda cilvələndi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu şübhət qoyub yüyvətmədi. Arqadan peşin namazını iş kərəkət oqub, şu orundala həc və ömürgə bıraqlı təkbir etib, həc qıranıqı ekran bağladı. Andın çıxıb qasvaqı minib durub təkbir oqadı. Andın tüzlənlik çıxandı yana toxtab təkbir oqadı. O səpərini davamlaşdırıb Məkkəyə yaxın Zittuvən degen cayda qonub qaldı. Әдсі 10 жылы Зүлхәджінің 4-ші күні Якшәмбі сәрді қопып ғұсыл тағарет еліп, Бамдат намызны оқығандан кейін Мәккеге кірді. Yolda 8 күнні өткізді. Bu отырал сүрәт сапылнатты. Пайғамбар sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-ül Haram'a girip avval Beytullah'ını tavaf kaldı. Safa Merve oturstu seyi kaldı. Ama ikramdan çıkıp halal bulmadı. Çünkü o hac kıranlığı ikram bağlan bulup qurbonlik qilish uchun to'yga haydab kelgan edi Ondan Makkaning usti tarafidagi Hajun degan joyga chiqib o'rilishib shu yerda turdi va haj tavobdan boshqa tavobga kirmadi. Sahobalardan hadiya qurbonlik to'yga olib kelmaganlarni Ikromni umrajiga o'zgartirib yetishga, ularni Baytullohni tavob qilib Safa va Marvada sayyi qilib bo'lgandan keyin to'liq halol bo'lishga buyurdi. Sahobalar buningdan ishkilinib qolgan edi. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұныңғы қарта, әгер мен азыр білгенлерімні бұрын білген болсам, әдия, құрбанлық айдап кәмеген болаттым вә әлбәтті екрамдан шығып алал болған болаттым деді. Шының білән әдия құрбанлық мал айдап кәмегенлер екрамдан шығып алал болышты. Әмейлен Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның гепін алып итаат қалды. О, Зүлхәджінің 8-ci күні, о, тәрвия, яны құрбанлық малланы суғы қандырыш күні деп атылыды. Bamdaddan kelib Minoga chiqdi. O yerda peshin, asr, shom, xuftan va atsi Bamdad besh vaqt namozni o'qidi. Ondan biroz turib kun chiqqandan keyin Arafatga qarab yo'l oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Arafatga yetib berib, u yerda uning atab yasalgan bir chedirga tushdi. Bir chaqda quyosh qayrilib kun tushdan o'tib edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qasvoini tayyorlashga buyurdi. Ular tayyorlandi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xəsvağı minib Bətni və Ərafat dağının tövündəki tüzlənlikə gəldi. Bu çağda onun ətrafına 144 min kişi cəm bolğan idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu yerdə ulağa növbətdəki tarixi xarakterlik nutqunu sözüldü. O mündəq dedi: "Ey Yuhannas, isma'u qavli. Ey xalayiq, gepimə qulaq salınlar. Mən bilməyəm." Ehtimol bu yildan keyin men sizlar bilan bu yerda menga uchrashamasligim mumkin. Cho'qimki, mushu oy, mushu joyda sizlarning mushu kuninglar harom bo'g'iniga o'xshash, sizlarning jeninglar va mol-mulkinglar haromdir. Ogoh bo'linglarki, jaholiyat da'vat dasturlaridan har qanday bir shay'i hozirdan e'tiboran bekor qilinadi. Jaholiyat koni qon qarzlarining hammasi shartsiz bekor qilinadi. Men avval jamiyatimizning qon qarzlaridan Ibn Robiya ibn Harisning qon qarzini bekor qilaman. U Bani Sa'd qabilasiga emitishga berilgan edi. Uni Huzayl qabilasidagilar o'ltirib o'tgan. Jaholiyat jazoni qurliqlari butunlay bekor qilinadi. Men bekor qiladigan jazonining tunjisi tog'am Abbas ibn Mutallibning jazonlaridir. Uning barliq jazoni o'simkashlik ishlari qat'iy cheklanadi. Ey Yohannas, ayollar haqida Allohdan qo'rqinglar. Ularni Allohning omonati bilan oldinglar. Allohning kalimasi, ya'ni nikoh bilan halol, ya'ni xotin qildinglar. Ayollaringlarning zimmasida haqqinglar bor. Ular sizlarning tushishlaringlarga g'ayri odamlarni dasatmasin. Navod ular shunda qilib salsa, ularni zaxmlanmagidek uringlar. Ularning sizlarning zimmanglarda haqqi bor. Ya'ni ularning yemak-ichmak rizqi va toqat miqdori kiyim-kechak qatorliklar. Men sizlarga shunday bir narsani qoldirdim onunğa çiň islinglar hergiz azmanglar. O Allah'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ey Yuhannas, menden keyin peygamber kelmaydi. Sizlardan başqa ümmet bolmaydı. Agah bolinglar ki, sizlar bir Allahqa ibadat qilinglar, beş vaqt namazlarni o'qinglar. Ramzan eyinglarning rozisini tutinglar. Mallaringlarning zakatini razımanlik bilan ado qilinglar. Parvardigoringlarning bayitini tavab qilinglar. Ish egillaringlar ya'ni hokimiyat beshidikilariga itoat qilinglar parvardigoringlarning jannatiga omon eson kiralaysizlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlar man to'g'riliq so'roq qilinisizlar sizlar nima deysizlar degan edi ular elchilikni yetkazganligingga omonatni ado qilganligingga guvohlik beramiz deyishdi bu chog'da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgich barmoqini osmon tarafga ko'tarib kishilar tarafiga bir o'qib ey olloh guvoh bo'lg'in deb ish qitim takrorladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning arofotdagi bu notig'ini robiya ibn umayya ibn xalaf roziyallohu anhu kishilarga so'zma so'z jakorlab yuqori ovoz bilan yetkazib turadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam notiqdan forig' bo'lgandan keyin uningga allohning muni oyati nozil bo'ldi sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon qon cho'shqa go'shi allohdan g'ayrining yana butlarning nomi tilga elinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ltirilgan hayvon, urib o'ltirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan usib o'ltirilgan hayvon, yirtqich hayvonlar yerib o'ltirib yegan hayvon ning go'shini yeyish harom qilindi. Lekin yuqorqi 5 turlik hayvondan jini chiqmagan chaqda bo'g'izlaganlaringlar halol bo'ladi hamda butlarga ilib berilib, uning yenida bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi. Azlam Yani cahiliyyət dövrdə pal üçün işiltildiğən üç parça yağaç bilən pal silişinlə haram qılındı. Bu günahdır. Kuffarlar bugün sizlərin dininlərini yoxutuşdun ümidini üzdü. Onlardan qorxmağlar, məndən qorxunlar. Bugün sizlərin dininlərini bütün qıldım. Sizlərə nimətimni tamamladım. İslam dinini sizlərin dininlər buluşqa taladım. Kimki açlıqda ilacısızlıqdan, günahını məqsəd qılmasdan haram qılınğan nərsələrni yeyiş günah olmaydı. Allah qoğucudur, qıqıcıdır, bəndilirgi naiti mehribandır. Sör Maidə 3-cü ayət. Bu ayətini anlap Ömər ibn Xattab rəziyallahu anhu yığılab getdi. Onunla nimişka yığılaysan, deyilgən idi. O hər qandaq iştakamullasa, onunla noxsan əgişidu, dedi. Nutqdan keyin Bilal rəziyallahu anhu azan to'lidi va takbir etdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jamoat bilan birga peshin namozini o'qidi. Orqadan Bilal radhiyallohu anhu yana takbir etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rnidan turib asr namozini o'qidi. Bu ikki rakat namozning o'ttirsida boshqa namoz o'qilmadi. Namozdan keyin tog'isiga minib, mavqaf hojilar Arafatda huquq qilinadigan joyga keldi va u yerda qasvani qoramtash ustiga cho'ktirdi. Piyodalar yo'lni oldida qoldirib, qibliga qarab kun kirib ketganga qadar huquq qilib turdi. Күн ғайып болып, серіқлік азырақ юқывиді. Осама ибн Зейд разияллаху анхуны кейнігі мендіріп, Арафаттың қайтты ва хелі бір мәхалді мұздалифіге етіп келді. Ояды намаз шам ва құптанны бір әзан, ішкітек бір білән оқыды. Бұ ішкі намаз арлығыда ешқандақ намаз оқымады. Andın yeni çiğitip taң atqızdı. O, orundun turup, taң xeli roşan süzülgəndən keyin, bamdat namazını bir əzan, bir təkbir bilən oqıdı. آن دنیان تیغیسی می‌ده و مشعر الحرام جای نامگی کلاب قبلی قرب دعا کرد. تکبر ایت، تلبیه و تحلیل ایت. بوجود جهان خیل عبدالله یورغانید. آن دن کنچکشنان آلت درق مزدلف مزدلیفدن میناق قرب یولالده و پزل ابن عباس رضی الله عنه کینگ میندروالد. او بدن مؤثر دیگر جایگی کهگنده تیز رحمت. آن دن جمعیت کبرا چقدران وادنن اترستی که بریولگ یولگ va u yerdan udul cho'ng daraxt yenidiki jamraga yetib bordi u jamratul kubra bo'lib shu chog'larda uning yanida bir tup daraxt bor edi u jamra aqaba va jamra o'la birinchi jamra deb ataladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu jamraga yetti tal tosh otdi u har bir toshni otganda takbir aytadi toshlar sopol parchalarga o'xshash bo'lib uni batnivondan terib olgan edi Ondan Mənhər qurbanlıq qılıdğan joyga qayıtdı və 63 tögünü öz qolu bilan boğuzuldu. Ondan pichaqni Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bergan edi. O yana qolg'ini 37 tögünü boğuzlab 100 tögü qilyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni, ya'ni Ali radhiyallohu anhu ni qurbanliqqa sherik qildi. Ondan har bir tögüdən azroqdan go'sht kesib elib, qozonga silib pishirishga buyurdi. Go'sht pishib u ikkaylan go'shtini yedi va sho'rpadan ichdi Тамақтан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам төгісіге мініп Бәйтуллахқа қарап yo'l oldi. U Мәккеде пешін намазын оқып, Абдумуталлиб жамаатының Замзам құдығынан су татып, ажыларға су беріп жатқан беріге келді. "Ва тартыңлар, Абдумуталлиб оғылдары, егер мен басқаларның бұл сиқаят, ажыларның ұссыздығын қандырышны сілерден тартып өліштен қоқмасам, мен ме әлбетте сілер bilan birga су тартқан болаттым." dedi. Ola Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge bir cilek su tartıp egen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sudun içti. Nehr günü, yani Zulhaccinin 10. günü çaşkak vaqti boğanda, yani kuyaş xeyli kötürülgende, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani notuq sözüldü. O bir akçırgı olgan idi. Onun sözünü Ali raziyallahu anhu bütün avaz bilen ko'pchilikka yetkazib tıradı. odamlarning bəzisi oltırıp, ba'zisi o'rib turib anglayotadi u nutqida oldingi kuni so'zlagan ba'zi mazmunlarni qayta takrorladi sahihul muslim va sahihul buxoriyda abi bakrat roziyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda mundoq deyilgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga nahr kuni nutq so'zlab alloh osmon zimini yaratgan kundan e'tiboran zamon o'z beticha davr qilmoqda bir 1 o'n ikki oy uningdan 4 oy harom yani hürmetini buzish harom oylardir. Uchi Zulqada, Zulhajja va Muharram bir-birining keyindan qo'lishib kelguchidir. To'rtinchisi Jamiatul Oxir bilan Shaban o'tirisidagi Muzarning Rajab eyidir dedi. U yana bu qaysi oy deb so'radi. Biz Alloh va Allohning payg'ambari obdan bilguchidir dedik. U sukutga cho'mdi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ayni boshqa bir nom bilan ataydigan o'xshaydi deb o'yladik u bu zulhajji emasmi dedi biz albatta shundoq dedik rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana bu qaysi shahar deb so'radi biz alloh va allohning payg'ambari obdan bilguchidir dedik u sukut kuchamdi biz payg'ambar alayhissalotu vassalam bu shaharni boshqacha bir nom bilan ataydigan chig'i deb o'yladik u bu makka shahar emasmi dedi Biz əlbəttə şundaq dedik. Rasulullah sallallahu alayhi va sallam bu qaysi kun deb so'radi. Biz Alloh va Allohning payg'ambari obdan bilguchidir dedik. U yana sukut qilib turdi. Biz payg'ambar sallallahu alayhi va sallam bu kunni boshqacha bir kun bilan ataydigan bo'ldi deb o'ylagan edik. U bu nahri qurbonlik molni zabiy qiladigan kun emasmi dedi. Biz albatta shundaq dedik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Am sizlarning qonlaringlar yani o'zaro qon to'kib odam o'ltirishinglar mollaringlar mollaringlarni naqiyavilish va inovat obro'yinglar ya'ni töhmet ve başka naçar usullar bilan özara inavet abroyanlarını töküş, xuddi sizlarning mushu kuninglar, mushu oy, mushu shaharlar harom bo'lgandek sizlarga haromdir. Sizlar pat yaqinda Rabbinglarga muloqot bo'lasizlar. O sizlarning nomi amallaringizni so'raydi. Ogoh bo'linglarki, mendan keyin bir-biringlarni qiradigan ozg'unlardan bo'lmanglar. ey xaloyiq ogoh turinglar الله allohning amrini yetkazdimmi dedi biz ha deyishgan edik rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey olloh guvoh bo'lg'in hozir bo'lganlar hozir bo'lmaganlarga yetkazsin yetkazganlarning birasi hozir anglaganlardan bakrak as tutishi mumkin dedi yana bir rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ashu qitimqi notig'ida yana نمون degan ey xaloyiq Agah bo'linglar, har kim o'z nafsiga zulm qilmasin. O'z farzandlariga zulm qilmasin. Farzandlar ota-onasiga zulm qilmasin. Hammanglarga ayon bo'lsinki, shayton sizlarning bu sharinglarda ma'bud bo'lishdan abadiy umidini uzdi. Lekin u sizlarning amallaringlardan ba'zi bir kichik ishlarda sizlarni bo'ysundirmoqchi. O cho'qim shuningdan mamnun bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tashriq Zulhajjining 11-ci 12-ci və 13-cü günləri minada durub həc əməllərini ada qıldı. Şəriət əhkamlarından təlim bəd. Allah Taala'ya zikr etdi. İbrahim alayhissalamdan qalğan hidayət bəlgi yollarını əsliyə gəldürdi. Şerikdən təsiri və onun nam nişanlarını öçürdü. O yana təşriq günlərinin birində minada nutq sözlədi. İmam Əbu Davud rahimullah Sıray bint Nəbhan rəziyallahu anhudan nəql qılan bir hədisdə mündəq deyilgan. Bizga rasululloh sollallohu alayhi vasallam sellem ziro'us yani odamlar minog'i to'plangan kuni so'z qilib, bu tashriq go'sht parchalash kunining o'tiri emasmi dedi. Uning shu kundagi nutqining mazmuni nahri kundagi nutqiga o'xshash edi. U bu notiqini so'ri Nasr nazil bo'lgandan keyin so'zlagan. Nafar ya'ni haramga kirib tavob qilib qaytib chiqish kunining ikkinchi kuni, ya'ni Zulhajjining 13 kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam minodin qaytib kelib makka vodiysida bani kanona manzili deb ataladigan bir joyga tushdi u bu kuni va bu kunning kechisini shu yerda o'tkazdi u bu yerda peshin asr shom va xuftan namozlarini o'qidi xuftan namozidan keyin birdam uxladi ondin baytullohga kirib vidolashish davomini qildi va sahoba kiromlarni shundoq qilishga buyurdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haji faoliyatlarini oyoqlashtirib bo'libla madina munavvarga qaytishga oldirdi u rohatlanish va orom olish uchun emas balki alloh yo'lidagi kurashlarni qaytadan boshlash va jonlantirish uchun edi eng oxirgi qo'shin rum doiralarining takabbur cho'ngchiligi kun sayin eshib shu darajaga berib yetdiki ularning musulmonlarning yashash huquqini e'tirof qilish kamayotganda qiladi Ular o'zlariga biqindigan arablardan musulmon bo'lganlarni o'ltirdi. Rumga tava Ma'an Shamda bir joyning nomiga vali bo'lgan Farva ibn Amr Jozamning darg'a islib o'ltirilishi buning tipik dalili edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bularning bu xil mug'ambarligini va chekidan oshgan zo'ravonligini cheklash uchun Hijriyaning 11-yili safarda qo'shin tashkillashga kirishdi. va bu qo'shinga Osama ibn Zayd radhiyallohu anhuni amir lashkar qilib tayinladi. U bu qo'shin bilan Falastinning Balqa va Dorim chegirlariga hujum qilishga buyurildi. Buning Buningdan maqsad Rumliklarning noxolisini elib qo'yish bilan birga chegara bo'yidagi arablarning islomga bo'lgan ishonchini ching'itish edi. Shunda qolganda kishilar chirka hukmronligi zavol topmaydi, islom diniga aqida bog'lash o'z jiniga o'zi zamin bo'lganlik degan sapsatiga ishonmaydi. Ba'zilar bu qo'shinning qo'mondoni Osama haqida yesh kichik, tajribasiz deb gap tepib, uni yo'lga selishni kechiktirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni yana Osamaning qo'mondon bo'lishiga ta'na, sha'niga dog' yetadigan gap so'z qilishgan bo'lsanglar, buningdan burunmi uning otasining qo'mondon bo'lishiga shunda qilgan edinglar. Alloh bilan qasamki, u cho'qim amirlik qo'mondon bo'lishga loyiqdir. Uning otasi yana Zayd ibn Aris radhiyallohu anhu odamlar ichida manga eng suyimlik edi. Bu yani Osama ibn Zayd radhiyallohu anhu uningdan qolsa manga eng suyimli kishidir dedi. Shuning bilan kishilar Osama radhiyallohu anhu atrofiga uyushib, uning sepiga tizildi va Madinadan bir parsaq 6.124 kilometrga teng yiroqlikdagi Jarif degan joyga chiqib farmon kutib turdi. Biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kesili haqidagi shum xabar ularni kesal bartaraf bo'lguncha ta'xir qilib turishga majbur qildi. Balkim Alloh taolo bu qo'shinning Abu Bakr radhiyallohu anhu ning xilofatchiligida yo'lga selindigan tunji qo'shin bo'lishini iroda qilgan bo'lishi mumkin. Payg'ambar sallallohu alayhi va Alloh taolaning dargohiga safar qilganligi. Vidolashish bishoratlari. Da'vat ishlari takomillashib, İslam hükümranlığı vəziyyətini toluq igilvidi. Bu dünyadan xoşlaşış bişarətləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin çəkridən ғılpal görünüşkə və onun şərkət və söz ibarlarında ifadılınışkə başıldı. O, aldın qeylə Hicriyanın 10-cı ili Ramzanda 20 gün etkapta olturdu. Әмма о бұныңдың елгері еллады еткапты пәкат 10 күлі Bu Бұқытымқы еткапты Жибрил әлейсалам оныңғы Құрандан ішкі қеттім савақ бәді. Оның алдыда әр елі Рамзанды пәкат бірлі қеттім савақ берәді. О, әджетіл видады мұсылмаллағы сөз қығанда, мән білмеймін. Ehtimal bu yil o'ssa, sizlar bilan bu yerda mangu yuz ko'rishmasligim mumkin dedi. Yana Jamri Aqaba menoda shaytonga tash otadigan joyda ey xaloyiq, mendan haj ibodatini o'rganib olinglar. Ehtimal men bu yildan keyin haj qila olmasligim mumkin dedi. Təşriq günlərinin otturlarında onunğa sürə nəsr nazil qılınıydı. Bunundan kişilər onun vidalaşış, bu cahandan xoşlaş şəcih ikənligini və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamğa ölüm xəbəri yetkizilganligini faraz qilishdi. Hicriyanın 11-ci ili Səfər ayının ma'lum bir kuni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Uhud dağına çıxdı. U yerda o'lik va tirik hammaylar bilan xo'shilishadigan shahidlarga duo qildi. Ondan qaytib kelib munbarga chiqib so'z qildi. U mundaq dedi: "Men sizlardan burunaroq ketadigandek turaman. Men sizlarga guvohchi bo'laman. Alloh bilan qasamki, men shu topda Avzi Kavsarni ko'rib turibman. Menga yer zamin xazinalarining ochqichlari berildi. Alloh bilan qasamki, men sizlarning mendan keyin qog'ininglarda mushrik bo'lib egib ketishinglardan qo'rqmayman. Biroq sizlarning mol dunyo, boyliklarga berilib ketishinglardan qo'rqaman." U bir kechasi tun nisbi bo'lganda baqiyaga chiqib, ularga mag'firat tiladi va "Assalomu alaykum, ey qabr ahli. Sizlarning ahvolinglar hayot chig'inglardagidan ko'p yaxshi. Fitna fasod tun qorong'usidek besib keldi. Bu fitna fasodlar bir-biridan yomondir" dedi. Ondan ularga bisharat bergandek, "Bizmi cho'qim sizlarga qo'shilamiz" dedi. Пайғамбар саллаллаху alayhi ва салламның кеселге мубтала болғанлығы. Hicriyanın 11 ili, Səpər ayının 29 günü düşənbə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Baqiya da bir meyit namızı qatnaşqan idi. Qəbirdən qayıtıb gələtəndə tuyuqsuz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'nin beşiği qatlıq ağrıq dəydi və qızıtmısını dilla örləb getdi. Hətta onun qızıtmısını onun beşi təngilğan təngəqçi üstüdünmü bilgil boladı. payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kasalga mubtalo bo'lgandan keyinmi o'n bir kun jamoat bilan birga namoz o'qidi u jami o'n uch yoki o'n to'rt kun kasal tortgan edi eng oxirgi bir hafta payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kasali kun sira yig'irlashdi u har kuni ayollardan atimannada atimannada deb so'raydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollari uning maqsadini tushunib, uningga ko'ngli tartqan uyda turib, kutinishga yo'l qo'yishdi. Shuning bilan u Fazli ibn Abbas va Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuma ma ikkalarining hamrohligida beshi tenglik holatda ularning yo'lab menishi bilan Hazrati Oyisha radhiyallohu anhaning uyiga yetkazib kelindi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ikki qadami yerni jijib mang'atdi. Shunda qilib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hayotining eng oxirgi bir haftasini Ayşe raziyallahu anhanın öyde ötküzdü. Vapatıdın 5 gün ilgir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin vapatıdın 5 gün ilgirki gün çarşembe idi. Onun kızıtması tekimi örləb, od sıqtı yatadı. Ağırıq küçüyüb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoşsızlandı. O başqa-başqa quduqdan yed tutulum su keldirib beşimə qoyunlar. Mən yəni musulmanlar qışığa çıxıb vəsiyyət qılıb olay, dedi. Шының білән ұла пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламны чоң бір таңлыда олтырғызып, үстідін су қойды. Бір чағда болды-болды деп ошығы келді. Бұл чағда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзіні бір аз еніклігенде кез қалғанчығы, о беші таңалық алды мәсжидке шығып, мұнбарды олтырды ва сөз қылды. Кішілер оның атрапыны орып елішқан еді. О мұндақ деді. Аллах Яһуды ва Насарларны алақ қылсын. Ular payg'ambarlarning maqbarisini masjid qilib olishdi. U yana mening qabrimni ma'bud qilvanmanglar dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'zini qisas, intiqom va antini elib olishga yo'tkab, "Men bir kishining uchisiga urib salgan bo'lsam, mana bu mening ucham, mendan intiqomini elib olsin va kimniki tillab obro'yini to'kkan bo'lsam, mana hozir meni tillab antini elib olsin" dedi. Ondan munbardan tushib peshin namozini o'qidi. peshin namozdan keyin munbarga chiqib yana hiliqi o'ch adovat va ant qisos haqidagi gaplarni qayta takrorladi bu chog'da bir odam o'zlarida mening uch darham pulim bor edi degan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ey pazli uning pulini berivat deb buyurdi Ondan ansarlarga yaxshilik qilish to'g'riliq vasiyat qilib mundoq dedi Men sizlarni ansarlarga yaxshi muomala qilsa deyman ular mening o'z bag'rim va sirdoshlarimdir ular zimindagi majburiyatini ado qilib bo'ldi endi ularning qaytirishga tegishli haqlari qolib qoldi shunga ularning yaxshi ish amallarini qo'llanglar kamchilik va xatoliklarni afv qilinglar yana bir rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundoq degan odamlar bog'onsiri ko'payadi ansorlar ozlab ketadi hatto ular oshning tuzidakli qoladi har kim sizlardan bir kishiga foyda ziyon yetkazaligidek əməl mənsəb tutsa, o çoxum ənsarlarının yaxşılığını qəbul qılsın, kəmçilik və xatalıqlarını əfv qılsın. Ondan o Allah bir bəndəsinə bu dünyada qilish yoki o dunyoga ketishning birini tanlash ixtiyorligini bergan edi, u banda u dunyoga ketishni ixtiyor qildi dedi. Abu Said Xudri radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bu so'zni anglab Abu Bakr radhiyallohu anhu yig'lab ketdi va ota-onam senga fido bo'lsin dedi. Biz hayron bo'ldik. Bəzilə qarağla bu şeyh mötüvərgə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada qilish və o dünyaya ketiş ixtiyarlıqda qoyulğan bir bəndə haqqında xəbər bervasa, onun ata-anımı sana pida olsun davatqınını deyişdi. Əslində ixtiyarda qoyulğucu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ikən. Əbu Bəkir rəziyallahu anh bunu həmmimizdən burun şəngan ikən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yana mındaq dedi. Mən Əbu Bəkirinin söhbəti oxşar heç bir söhbət görmədim. Mən onundan razı. Əgər mən Pərverdigarımdan özgə sirdaş dost tutulğan bolsam, əlbəttə Əbu Bəkirni sirdaş tutatdım. Lakin İslam qeyrindaşlığı və İslami dostluq kupaya qaladı. Məscidə açılğan işiklərdən Əbu Bəkirnin işikidən başqası taqib etilsin. Vafatıdan 4 gün ilgiri. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın vafatıdan 4 gün ilgiri yana payshanba kuni uning سلم نن eg'irlashib ketgan edi payg'ambar تطوق alayhi ما نماز eg'irlashib qattiq dard مسلم الله ولن hammasini musulmonlar bilan birlikda masjidda o'qib کنه hatto shu kuni ya'ni vafotidan ایلگره kun ilgari payshanba نماز namoz shamni musulmonlar bilan ولن o'qib mursala surasini qiroat qilgan edi xufton namozida uning kesilim masjidga chiqolmog'idek darajada eg'irlashib ketdi oysha roziyallohu anhu mundoq deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ular namoz o'qib bo'ldimi deb so'radi biz yo'q ular o'zlarini saqlayotidi degan edik u manga tashtak cho'ng tipdiki qochida suv qo'yib beringlar dedi biz uni diginda qildik rasululloh sollallohu alayhi vasallam eliq qochida g'usl qildi andin qo'pmoqchi bo'luvdi o'zsizlanib yiqildi va birozdan keyin yana o'shig'i kelib ular namoz o'qib bo'ldimi dedi bundaq ahvol yana o'shidan ketish yana o'shig'i kelish kishilarning namoz o'qib bo'lgan va o'qimaganligini so'rash ikki uch qatim takrorlandi oxiri u imomatchilik qilishga abu bakr roziyallohu anhuga odam evatdi shuning bilan abu bakr roziyallohu anhu shu kunlarda u yetti vaqt namozni imom bo'lib o'qidi oyisha roziyallohu anha kishilarning shumliq va naslikini dadasidan yana Abu Bakr radhiyallahu anhudan ko'maslik uchun uning imomatchilik qilmasligini 3-4 qatim o'tingan bolsa mo payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni midi va sizlar Yusuf alayhisalomning vaqasidagi ayollardek ekansizlar. Abu Bakrga aytinglar, u musulmonlarga imomatchilik qilsin, dedi. Vafotidan 1 yoki 2 kun ilgari Bu shanba yoki yakshanba kuni edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Biraz yenikligəndək boğan çəgə, ikkaylənnin yölüşü bilən peyşin namızıqı Bu çağda abu bakr rəziyallahu anhu cəmaətki imamətçilik qılıb namaz oquvatadı. O, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və ko'rib görüb kəynədiki qaytmoqchi qaytmaqçı payg'ambar sollallohu sallallahu aleyhi və səlləm onunla işarət qılıb, qo'zg'almaslikqa buyurdi va meni uning yoniga o'ltirg'izinglar dedi iliq ishkaylan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni abu bakr radhiyallahu anhu ning qishiga opirib o'ltirg'izdi shuning bilan abu bakr radhiyallahu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning namoziga iqtido qildi va kishlarga takbirni anglatdi vafotidan bir kun ilgari payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vafotidan bir kun ilgirki yakshanba kuni barliq qulcho'rlarni ozod qilyapti yenidiki 7 dinar pulni sadaqa berishga buyurdi va qurol yaroq lozimatliklarini musulmonlarga hadiya qildi vaholanki oysha roziyallohu anho shu kechasi chiroq yig'ini qo'shnisidan o'tnagan edi shundoqli yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sauti o'ttiz 30 oltmish bir kilo 200 yuz grammga tang arpa uchun bir yahudining uyida raniga qo'yuqliq edi eng oxirgi bir kun anas ibn molik roziyallohu anhu mundoq rivoyat qiladi Dushanba kuni sahar musulmonlar bomdod namozida edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu imomatchilik qilyotdi. Ushtumtun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Oyisha radhiyallohu anhaning hujra eshigining pardasini ichib, ularga qarab tabassum qildi. Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni namozga chiqdi deb o'ylab, orqasidagi sepki chekiniganida musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qiydiganligini fahmlashib, xuşallıq cümüb aldıda turganda rasululloh sallallahu alayhi ve sellem qolu bilan ulağın namazını oqiyverishga ishorat qilib qo'yib, o'jirsiga kirib pardani qo'yibdi. Shu vaqtdan yana bir namozning vaqti kirgichi bo'lgan orliqda u zot bu dunyo bilan mangu xo'shlashdi. Shu kuni chashqoq vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qizi Fatima radhiyallohu anha chaqirtib, uning qulqiga bir gaplarni degan edi. Fatima yig'lab ketdi. Andini yana bir nimalarni devedi Fatima kuldi. Oyisha roziyallohu anha mundoq deydi. Keyincha biz Fatime roziyallohu anhadan bo'yishni so'rgan edik. U Rasululloh atam ma'mush kesal bilan vafot bo'lib ketadiganligini aytgan edi. Men yig'ladim. Orqada menga uning oilasidan tunji bo'lib mening uningga qo'shilib boradiganligimni aytdi. Shunga men kulgan edim dedi. Shu kuni payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Fatima raziyallohu anhoga uning jimi ayollarning sarvari, ulug' peshvosi bo'ladiganligidan bishorat bergan edi. Fatima raziyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan dard tatayotganligini ko'rib, "Voy dadamning dardi" degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Dadangizga buningdan keyin dard alam bo'lmaydi" dedi. O yana Hasan Hüseyin raziyallahu anhumalarını çakırtıp olan söyüp koydu. va yaxshilikqa vasiyat qildi. Ondan ahllarini chaqirtib ularga nasihat qildi va aslatma berdi. O'zat kishilarga tavsiya qilib, namozni qo'ldan bermanglar, namozni qo'ldan bermanglar dedi va bu gapni bir qancha qatim takrorladi. Sakrat Jon talpizi boshlandi. Oyisha radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yo'lab o'ltirg'izdi. Ayşe rəziyallahu anha mındaq degen. Allah'nın bana atakıgan nimetlerden biri şu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim uyumda, benim günümde, benim yürküm bilen kökürkümden oturusda can özde ve yana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vapat buluş aldı da Allah benim bilen onu tükürük, iğiz suyumuzunu birleştirdi. Abdurrahman Ebu Bekir rəziyallahu anha'nın oğlu üyüge kirip geldi. Onun kolda mısvak var idi. man rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yo'lab o'ltiratdim uning iliqi misvakka ko'z yugurtayotganligini ko'rdimda uning misvak ishlatishni yaxshi ko'radiganligini bilgachga uni sizga elib beraymi dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ha deb beshini langashdi shuning bilan man hiliqi misvakni abdurahmondan elib berdim misvak qattiq kelib qoldi man uni chaynab yumshatib beraymi dedim rasululloh sollallohu alayhi vasallam beshi bilan ma'qul deb ishorat qildi. Men uni chaynab yumshatib berdim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam misvakni qo'liga elib eg'izga surkidi. Yana bir rivoyatda Rasululloh ilqi misvak bilan saq vaqtidagidimi yaxshiroq misvak qildi deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldida bir qanchada suv bor edi. U qo'lni suvga chilab yuzini silaydi va Allohdan boshqa hech iloh yo'q. Haqiqatan o'limning sakroti ئاچچىق ئىبادەت ئايشە رەزىياللاھۇ ئەنھا قۇلىقىنى يېقىن ئەكىلىپ تىڭشىغانىدى payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ey alloh sen in'om qilgan payg'ambarlar siddiq rostchillar shehidlar va solih yaxshilar bilan birga qilgin ey alloh manga mag'firat qilgin rahmat qilgin meni dargohingga ilib ketgin ey alloh dargohingga ilib ketgin deganligini angladi O axırqı iki kəlimə sözünü üç qədim təkrarladı. Ondan onun qolu boşab lekkədə düşüb getdi. Qalu inna lillahi və inna ilayhi raciun. Biz Allahın ilkidə durmuz, Allahın dərgahına qayıtqucumuz. Bu vaqə Hicriyanın 11-ci ili, Rabbul Avvalın 13. ci günü, Miladi 632-ci ili 6-cı ayının 8-ci günü doğru gəlir. Düşənbə çaşqaq vaxtında yüz bədi. Bu çağda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşga to'shib 4 kun aşkan edi. Sahobalarni g'am bosqanligi. Bu xabar tarqaldı. tarqaldi. Madina ahliga olam qorong'ulik ichida qolgandek tuyuldi. Anas raziyallahu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga qadam təşrib qilgan kundimi uçuq, yoruq va shod xuram kunni ko'migan edim. ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot bo'lib ketgan kundinmi zulmatlik va qaboatlik kunni ko'midim degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jon uzvidi fotima roziyallohu anha voy ota chaqirgan rabbingga labbay degan ota voy ota jannatul firdavsdan joying bo'lsin ota voy ota jibrilga vafot bo'lib ketdi deyli ota deb yig'ladi Ömer raziyallahu anhu'nun meydanı. Ömer raziyallahu anhu mındak pozitsiya tutdi. Aslida bu xabar uning idi. qo'ymagan edi. Munofiqlarning vapat Rasululloh vafot bo'ldi Cezim Jazm ki Rasululloh vafot bo'lmadi. Xuddi Musa ibn Imron aleyhisselam Rabbining huzuriga ketib 40 kun g'oyib bo'lib, Musa o'lib ketibdi degan gap tarqalgandan keyin yana paydo bo'lib kelganiga o'xshash Rasululloh mu Allohning dargohiga ketdi. Allah bilan qasamki, u yana qaytib kelib, uni o'ldi deyishib bergan ashu bir o'chimlarning putqollarini cho'qim kesib tashlaydi dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning qatti maydoni. Abu Bakr radhiyallohu anhu Sunay degan joydagi turalg'isidan otliq yetib keldi. U otdan tushib masjid kirdi va hech kimga gapmi qilmay Oyisha radhiyallohu anhaning uyiga kirib, Odul payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning muborak meyit qishig'i keldi. payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yo'lliq rahib qo'yilgan edi abu bakr roziyallohu anhu raxtni o'rib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yuzini ochdi va engishib uni quchoqlab so'ydi va ko'z yosh qoldi ondan mundoq dedi sanga ota onam pido bo'lsin alloh sanga ikki qitim o'lim bermasin sanga yezilgan o'limmi shuning bilan tugab ketsin ondan masjidga chiqdi umar roziyallohu anhu yanala kishilarga so'z qilyotadi Abu Bakr raziyallohu anhu o'ltirgan Umar dedi. Umar raziyallohu anhu o'ltirg'ili unumidi. Kishilar uni tashlab Abu Bakr raziyallohu anhuning atrofiga o'lashdi. Abu Bakr raziyallohu anhu mundaq dedi. Ammo ba'd Allohga hamd sana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga salom yo'llagandan keyin Oranglardan kimki Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ibodat qiladigan bo'lsa, endi u o'ldi. Kimki Allohga ibodat qilsa, Allah çoxum tirikdir, ölməydi. Allah, Muhammed pəqət bir peyğəmbərdir. peygamberdir. Onundan burun köp peygamberler ötdi. Olanın bəzileri öz əcil bilen ölgen, bəzileri başqalar tərpidin öltürülgən. O vapat bolsa, ya ki öltürülsə, arkanlağı yeni olamsıla, yani imandını yenib mürtəd bolamsıla. Kim Kimki arkısıgı yeni oladiken, yani murtad boladiken, o Allah qıqılçı ziyaret güzəmməydi. Allah şükür kıqoçılarını mükafatlı qoçudur. Sura Al-Imran 144-ci ayət dedi. İbn Abbas rəziyallahu anhu mındıq deydi. Allah bilən qəsəm ki, goya kişilər Allah'ın bu ayətini nazil qığını burun اون تلاوت قلوات Bəkri Tosaddin onu اون qılıvatqandək, həmmisi onu من elib təkralaşdı. Mən həmmə kişinin bu ayətini tilavat qılıvatqallığını ابن edim. İbn-i Musayyibənin etişcə, Ömər rəziyallahu anhu mındıq deyən. Allah bilan qasamki, men Abu Bakr radhiyallohu anhuning heliq oyatni tilovat qilganligini anglab qo'shib ketdim. Putqonlarim dirdir titraydi. Men uni anglab etib yerga yiqildim. Va shu an payg'ambar sallallohu alayhi va sallam chuqum vafot topdi deb bildim. Davomi bor.